Htio nam reći e, kako ste se počeli baviti liječenjem Kur'anom, razlozi koji su vas naveli da napišete ovu knjigu, da nam spominjete i da date ocjenu o knjigama ove tematike i žara napisanim i prevedenim na naš bosanski jezik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sa metodom ispravnog inša Allahu ta'ala kuranskog liječenja prvi put sam se praktično susreo tek kao imam islamskog centra u Beču negdje 95. godine gdje su profesori Hermena Utke Kur'ana sa Kajerskog El Azhera svakodnevno u trajanju od tri sedmice liječili bošnjačke džematlije učenjem ruke. Bio sam im prevodilac i pomagač u slučajima kada oboljele osobe nakon slušanja učenja određenih ajeta padaju u trans i profesori uspostavljaju kontakt sa džinskim silama. Pacijenti su izmijenjenim glasom u tom stanju vodili dijalog, svađali se, bivali bacani po tlu sa iskrivljenim pogledom i neopisivim grimasama, a onda u slučajevima izlječenja odjednom ponovo poprimali normalan izgled i bistri normalni pogled. U početku sam i sam bio frapiran događanjima i u nevjernici i u nevjerici simultano prevodio profesorima i pacijentima, u stvari džinima koji se javljali iziritirani kuranskim učenjem. Profesori su također bili iznenađeni visokim procentom onih koji su reagovali na učenje i padali u trans logičko objašnjenje ovog visokog procenta oboljelih bilo je u činjenici da su se u ratu često dešavale situacije smrtnog straha, velike žalosti, teške depresije i tako dalje, u kojima je izražena mogućnost direktnog džinsko-šetanskog djelovanja i ulaska u tijelo oboljelog. I kada su velike mase ljudi i žena počele dolaziti u islamski centar svakodnevno i obsjedeti ga, profesori sa Elazara su u fizičkoj nemogućnosti da svakom izađu u susret, jednostavno morali otići i vratiti se u Kajro. Pošto sam radio kao imam centra, pod pritiskom mnogih pacijenata ili bolje reći siromašnih jadnika koji su dolazili u pratnji svojih porodica tražeći adresu profesora u Kajru, i sam sam počeo da se bavim učenjem ruke i liječenjem Kur'anom suku svih pitanja liječenja Kur'anom vezan je za Kur'an kao Allahov nadnaravni govor a ne za osobu koja ga uči mada i ona mora ispunjavati određene uvjete i šartove učač ruke ne posjeduje ličnu sposobnost liječenja to je isključivo u Allahovim ingerencijama se tiče mojih razloga pisanja knjige na ovu temu mogu se sažeti u sljedeće. Prvo, liječenje Kur'anom je strašan izazov. Izvanredno sredstvo daveta, poziva, misionarenja. Ljudi budu frapirani djelovanjem učenja Kur'ana na oboljele osobe i praktično osjeti nadnaravnost Kur'ana, čije učenje bolesnika baci u trans u kojem njegovo ja bude potisnuto a javi se džin njegovim jezikom pa se sa njim može razgovarati i nagoditi da izađe neki od pacijenata budu svjesni i sami slušaju razgovor koji dopire iz njih ali nemaju snage da se opru tome neki se ništa ne sjećaju tako dalje oni koji posmatraju kolektivno liječenje budu zapanjeni i u nevjerici neki koji se prvi put susreću sa tim ne mogu povjerovati i izraze sumnju da je to vid glume pacijenata i slično međutim zar je moguće tako djelovati na stotine ili hiljade potpuno nepoznatih pacijenata iz različitih dijelova svijeta pa da glume djelovanje učenja Kur'ana konačno efikasnost liječenja Kur'anom provjeravano je u raznim praktičnim eksperimentima čiji rezultati su publikovani. Jedna od tih eksperimentalnih provjera kuranskog djelotvornog ljekovitog učinka provedena je od strane udruženja islamskih medicinskih znanosti sa Floride u Americi uz primjenu savremene elektronske kompjuterizovane tehnike. Cilj eksperimenta je bio provjeriti djelovanje učenja Kur'ana na funkcije tjelesnih organa i matematičko izračunavanje tog djelovanja, ako postoji. Kur'an je učen grupama ispitanika uz mjerenje određenih fizioloških promjena. Ispitanici su uzeti iz tri kategorije. Jedna grupa je bila grupa muslimana koja zna arapski jezik i potpuno ga razumije. Drugo, Druga grupa je bila grupa muslimana koja ne zna arapski jezik. Dakle, to su bili nearapi. I treća grupa nemuslimana. Mjerenja su pokazala da učenje u 97% eksperimenata djeluje umirujuće na slušaoca i dokazano je da Kur'an opušta i smanjuje živčanu napetost. U drugom eksperimentu dokazano je djelovanje kuranskih riječi na nekoga koji ih ne razumije putem dvije metode, odnosno upotrebom dva sredstva. Direktnim psihološkim pregledom, kompjutorskom tehnikom i kontroliranjem i mjerenjem fizioloških promjena na tijelu sljedećim postupcima. Prvo, program kompjutera je obuhvatao psihičke pretrage i kontrolu promjena koje je pretvarao u štampani izvještaj sa rezultatima. Drugo, aparati elektronske kontrole su sadržavali četiri kanala. Dva kanala za mjerenje električnih pulsiranja mišića kao reakcija živčanog djelovanja, kanal za mjerenje elektriciteta kože i kanal za mjerenje količine protoka krvi u koži, pulsa i temperaturi. Razlog tih mjerenja u tome što se povećanjem i smanjenjem temperature ubrzava rad srca. Isto tako, smirenjem i smanjenjem napetosti šire se krvni sudovi, pa se povećava količina krvi u koži što prouzrukuje povećanje temperature i smanjenje pulsa. Izvođen je eksperiment na uzorku od pet nemuslimana, tri muškarca i dvije žene, sa prosjekom života od 22 godine. Obavljeno je 210 eksperimenata, U 85 eksperimenata ispitanici su slušali uobičajeno učenje Kur'ana na arapskom jeziku. U drugih 85 eksperimenata slušali su arapsko kirajsko ponašanje učenja Kur'ana sa običnim ljudskim govorom bez učenja svetog teksta Kur'ana. U još 40 eksperimenata ispitanici su podvrgnuti potpunoj tišini gdje nisu slušali nikakav zvuk eksperiment tišini. Rezultat ovih eksperimenata bio je sljedeći. Eksperiment tišine apsolutno nije djelovao na opuštanje živčane napetosti. Učenje običnog ljudskog govora, dakle ne kuranski tekst, djelovao je pozitivno u 35 eksperimenata. Ovo je arabski jezik naravno. Učenje kuranskog teksta pozitivno je djelovalo u 65% eksperimenata. Dakle, očito je eksperimentom dokazano djelovanje Kur'ana ova nadnaravna praktična djelovanja Kur'ana toliko se dojme posmatrača posebno članova porodice oboljelog koji znaju da njihov rođak ne glumi i da su njegove grimase, stanja i položaj prilikom učenja ruke i liječenja prirodni, tako da to bude uzrokom njihovog tvrdog praktičnog prihvatanja islama. Ovo je dakle jedan razlog. Drugi razlog Liječenje Kur'anom od šeitansko-džinskog djelovanja sihra i uroka nema alternativu. Allah Đelešanhu kaže venu nezilu minel Kur'ani mahu ve šifa wa rahmetun lil mu'minine ve la jezidu zalimine illa hasaro mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima a nevjernicima on samo povećava propast. propast obaveza islamske uleme da na jednom makroplanu bdije nad ispravnom akidom ideologijom islamskog umeta mnogi pojedinci i grupe muslimana nažalost svjesno ili nesvjesno izlaze iz vjere i ulaze u vode apostazije i kufura idući raznim gatarima vračarima, astrolozima i opcijenarima govoreći kako su im oni sve pogodili odnosno tvrdeći da oni poznaju gajb. Kada se analizira njihovo stanje, otkriva se da oni jednostavno ne znaju za alternativu, a to je ispravno i dozvoljeno kuransko liječenje ili nemaju priliku za nju u osnovi pritješnjeni raznim psihičkim i duševnim stanjima zbog čudnih neobjašnjivih bolesti od kojih strada živčani sustav bez uzroka medicinskog porijekla uz nastupe neobjašnjive volitbe ili mržnje impotencije samo prema određenoj osobi slično, oni traže bilo kakvo rješenje i izlazi iz tog pakla. Ako ih se uputi na ono što je šerijatski dozvoljeno, prihvatit će, kao što prihvataju i ono što se inače nudi u vidu zabranjenih zapisa, talismana, gatanja, čaranja i sličnih vrsta pod navodnim znacima liječenja. Prema tome, treba im pružiti konkretnu mogućnost ili alternativu u dozvoljenom metodu liječenja Kur'anom. Treća činjenica ili treći razlog koji navodim jeste da treba imati na umu i činjenicu da je islamski ummet meta raznih neprijatelja, posebno njegovi istaknuti pojedinci ili grupe koji su bitni i važni za islam i islamsku davu. Vahid Abdussalam Bali navodi u jednoj od savremenih, najpoznatijih i vjerovatno najvrednijih knjiga iz oblasti liječenja Kur'anom sa naslovom Vikajatul insani min al džinni ve šeitan preventiva čovjeku od džina i šeitana da Vatikan kršćanski svećenici i njihovi egzorcisti putem sihra šalju vojske džina na muslimane. On spominje slučaj jedne dobre muslimanke, opsjednute džinom kršćaninom, koja je, dok se nije izliječila, na ulici padala na seđdu kad bi god srela kršćanskog svećenika u, dobo, u dubokom poštovanju prema njemu. I muđahidi u Bosni za vrijeme rata i poslije toga bili su jedna od preferiranih meta Vatikana na koju su usmjeravali vojsku džina. U sjećanju mi je slučaj jednog mladića iz spomenute populacije kada se obratio za pomoć u čudnom i teškom duševnom stanju pogođen džinskom vojskom koja je usmjerena iz Vatikana. Prilikom njegovog liječenja ostali smo od podne do sabaha idućeg dana u pokušaju da se oboljeli riješi opsjednutosti četa džina poslatih od strane Vatikana na muđahide u Bosni na koncu, posle više satnog učenja koje je rezultiralo da se džini jave, razgovaraju, predstave i priznaju otkud su i na koga poslani, te nakon teškog dijaloga, rasprava, ubjeđivanja, neki njihovi oficiri starješine primili su islam. Zajedno sa dijelom vojske koja se podijelila na dva dijela, muslimani, konvertiti i kršćani. Ovdje bih napomenuo vezano za primanje islama džina, da je u Rijadu 1407. hijđarske godine upriličeno javno primanje islama od strane džina hindu budističke ideologije koji je ušao u jednu saudijsku muslimanku. Abdullah bin Mushif el Amri, poznati učač ruke iz Rijada, liječeći ovu bolesnicu je nakon učenja ruke rasprave vaza i poziva u islam ubijedio i privolio džina na primanje islama. El Amri I skrbnici bolesnice htjeli su da njegovo primanje islama i napuštanje tijela bolesnice bude javno pred šehom Ibni Bazom, što su dogovorili i izvršili. Ovaj slučaj su zabilježila sredstva javnog informisanja u tom vremenu u Saudijskoj Arabiji, što je poslije izazvalo burne reakcije, komentare pa i osporavanje javnog mnjenja nakon čega je šejh Ibni Baz reagovao objavljivanjem knjige u kojoj je eksplicirao pitanja pravnog statusa sihra. Dakle, ovo je bila jedna mala digresija. E sad, nakon ponovljenih bezuspješnih pokušaja da se džini nemuslimani pokore izađu kod ovoga mladića o kojem govorimo, između ove dvije grupe u tijelu oboljelog dolazi do borbe na život i smrt prisutni koji su pomagali, držali i obuzdavali ovog mladića, dok su učila Rukija i vodio dijalog, bili su frapirani onim što se pritom dešavalo. Poskakali su, poskakali su na noge i donosili tekbire, gledajući kako po tijelu oboljelog, posebno po stomaku, odjednom kao da provri. Čudno talasanje stomaka i pokreti koji na površini kože podsjećaju na pokrete koje pravi voda kad ključa, ubrzano su se smjenjivali pred zapanjenim pogledima prisutni. Ruke i noge su se odjednom sukobile, desna ruka udarala je lijevu, lijeva desnu, a tako i noge. Ranije je bio pozvani TV kamerman koji je snimio najzanimljivije detalje. Na koncu te borbe unutar tijela oboljelog, koja se završila sa neprirodnim bježanjem i puzanjem lijeve ruke koju je desna hvatala i pokušavala zadržati, javio se sa selamom starješina muslimana zadihan i izranjavan podnoseći izvještaj o pobjedi, šehidima i o poginulim, ranjenim i zarobljenim neprijateljima. Pošto su muslimani pobjedili, oni su bez problema pristali na izlazak i na puštanje tijela ovoga mladića koji je Allahovom voljom isključivo ozdravio. E, zbog ovih spomenutih činjenica odlučili smo da napišemo ovu knjigu na našem jeziku kao prilog veoma delikatnom problemu liječenja Kur'anom uz konsultaciju velikog broja knjiga i meritornih izvora na arabskom jeziku. Što se tiče knjiga iz ove oblasti, koje se pojavili kod nas kao samostalni radovi ili prijevodi, nakon letimičnog uvida mogu se globalno svrstiti u dvije vrste – knjige koje sadrže dozvoljene metode koranskog liječenja i one koje sadrže nedozvoljene metode, metode liječenja sihrom. Da bismo mogli prepoznati dozvoljeno od nedozvoljenog u njima, poslužit ćemo se u globalu valorizacijom i načinom kako Vehid Abdusselam Bali prepoznaje sihir baza čije djelovanje je šerijatski zabranjeno. On navodi, ako primijetiš samo jedan od sljedećih znakova kod onoga koji se bavi liječenjem, on je bez ikakve sumnje sihirbaz. Pa onda navodi. Pita pacijenta za ime, ime njegove majke. Koristi neku lisnu stvar pacijenta, naravno je za spravljanje sihira, kao što je odjeća, kapa, marmica i slično. Ponekad zahtjeva životinju sa određenim svojstvima da bi je zaklao bez spominjanja Allahovog imena čijom krvlju možda namaže bolno mjesto ili samu lešinu baci na neko pusto mjesto piše talismane, uči neke nerazumljive čarolije i talismane, daje pacijentu zapise koji sadrže četvoro ugaone figure u čijoj unutrašnjosti su nepovezani harfovi ili brojevi, naređuje pacijentu samoć u tamnoj prostoriji gdje ne prodiruje svjetlo sunca, ponekad traže od pacijenta da ne dolazi u doticaj sa vodom 40 dana ovo upućuje da je džin koji služi sihirba za kršćanin u ovome slučaju onda dadne nešto pacijentu da zakopa u zemlju dadne pacijentu listove koje će zapaliti i nakaditi se na njima mrmlja neke nerazumljive riječi ponekad sihirbaz obavijesti pacijenta o njegovom imenu mjestu i problemu zbog kojeg je došao zapiše pacijentu nepovezana slova na zapis ili posudu od bijele grnčarije naređujući da to otopi popije. Prema tome, knjige koje sadrže nešto od ovih nedozvoljenih načina i metoda liječenja nisu dozvoljene. Kroz fikske propise koji su eksplicirani u tekstu knjige koju sam objavio, može se uočiti svati razlika između dozvoljenih i nedozvoljenih načina liječenja tima automatski jeli između ispravnih i neispravnih knjiga ono uglavnom što se može reći generalno za nekoliko prevedenih knjiga od arapskih autora ako ih kompariramo sa šerijatskim izvorima i stajalistima ispravne su i sadrže ako Bog da dozvoljene metode liječenja tu mislim u prvom redu na knjigu Oštri mač protiv sihirbaza od Vehida Abdusselama Balija i slične njoj. Allah uzvišeni najbolje zna. Što se tiče knjiga naših bošnjačkih autora, nije nam došla do ruku ni jedna knjiga koja bi mogla dobiti pozitivnu šerijasku recenziju. Znači, Postavlja se pitanje aktualnosti, celishodnosti, svrshodnosti i korisnosti liječenja Kur'anom. Da li doista ima kod nas veliki broj onih koji su potrebni ovom vidu liječenja? Pa, nakon povratka iz Beča, gdje sam se upoznao sa ovom metodom liječenja rukijom, prenio sam ovaj vid liječenja kod nas u BiH te javno po džamijama demonstrirao u nekoliko krajiških gradova na stotinama oboljeli koji se žalili na razne simptome džinskih bolesti. Liječenje je bivalo javno i snimano video kamerama, zadnja sansa, ta grupna, kolektivna, bila je u džamije Vrhpolje kod Sanskog mosta. Na grupi od sedamdesetak muškaraca u jednom zajedničkom terminu, te sansi poslije ikindje istog dana na posebnoj ženskoj grupi od preko stotinu osoba, što govori o visokom broju onih koji se žale na simptome ovih bolesti. Ovoliki broj pacijenata samo u jednom terminu, najbolje svjedoči koliko je interes za ovaj vid liječenja i koliko je oni koji su oboljeli i koliko je ovaj način aktualan u našoj bošnjačkoj populaciji. Ako to pogledamo u svjetlu i kroz prizmu ovakvih podataka i još sa aspekta porodica oboljelih od ovakvih bolesti, onda je ovo i takav aktuelno za širok krug direktno zainteresiranih za ovaj vid liječenja. Dakle, postoji velik broj onih koji su zainteresirani potrebno ovom liječenju. Dobro, profesore, vi ste u kontekstu e, odgovora na prvo pitanje spomenuli određene e, stvari koji su vezane za sihrbaze, odnosno sahere, one koji se bave sihrom. Da vidimo sada koji su uvjeti za učača ruke, odnosno uvjeti za onoga koji hoće da se praktično bavi ovim načinom liječenja. Koju nauku, naučne discipline i vještine treba da poznaje i usvoji da bi ispunjavao uvjete bavljenja ovim načinom liječenja. E, nakon završetka rata u Bosni ja sam ponudio finu ideju o temi doktorske disertacije liječenje Kur'anom fikski pristup međutim naišao sam na potpuno nerazumijevanje koje se može razumjeti e, samo u svjetlu činjenice da je ova tematika možda totalna nepoznanica kod nas izuzmemo li metodu rudimentarnog laičkog zapistivanja koje je, bar što je meni poznato, bilo gotovo jedino u upotrebi kod nas i upražnjavalo se kao vid duhovnog liječenja. Naravno, ja kad govorim o tome, govorim o našoj bošnjačkoj muslimanskoj populaciji. Zapisivanje i liječenje zapisivanjem je metoda koja se u većini slučajeva uzimala iz knjige ili sveske recepata bez ispunjavanja bilo kakvih uvjeta poznavanja šerijaskih znanosti. Neko nabavi ili naslijedi knjigu ili svesku različitih recepata liječenja zapisima i to je sve što zna ovom vidu liječenja. Međutim, onaj ko se hoće upustiti u šerijatski dozvoljen vid liječenja od djelovanja šeitansko-džinskih sila, trebao bi da ima jedno široko obrazovanje i poznavanje islama, poznavanje islamske doktrine, akide, islamskog prava i metodologije islamske jurisprudencije, dakle usulul fik i fik, poznavanje Kur'ana, njegove hermenoutike i kirajeta sa teđvidom, da poznaje arapski jezik i tako dalje i tako dalje. Također, ko se hoće baviti učenjem ruke i liječiti Kur'anom mora pročitati, razumijeti i usvojiti literaturu na arapskom jeziku te hadijska dijela i poglavlja koja govore o medicini poslanika alaih sela. Dakle, oni koji se praktično bave liječenjem spomenutih bolesti trebali bi imati možda sljedeća svojstva ili ispunjavati sljedeće uvjete i sljedeće šartove. Prvo, da posjeduju ispravno, neupitno, ortodoksno islamsko monoteističko vjerovanje koje slijedi praksa u riječima i dijelima. Drugo, da posjeduju definitivno uvjerenje u božansku istinitost Korana i njegovo djelovanje na džine i šeitane koji su adresati objave, jeli obveznici objave. U Koranu se kaže وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima a nevjernicima on samo povećava propast također se u Kur'anu kaže ja ejuhen nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور wa وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ O ljudi, već vam je stigla poruka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Također se u Kur'anu kaže Kul huve lilledine amenu hudem ve šifa Reći on, Kur'an, je vjernicima uputstvo i lijek. Treće, da poznaju islamsku doktrinu vezanu za tajanstveni svijet džina i šeitana jer se prilikom liječenja i kontakta sa džinima moraju donositi odluke pri čemu se može napraviti katastrofalna pogreška četvrto Dakle, trebali bi također da poznaju islamsko pravo, njegovu doktrinu i da mogu otkriti šetenske spletke i zavodjenja, kao što se prenosi od Ibni Temije, kome je jednom prilikom džin ponudio izlazak iz bolesne osobe rekavši izlazim iz poštovanja prema tebi međutim šeh mu je odvratio ne moraš izaći iz pokornosti Allahu i njegovom poslaniku dakle ne iz pokornosti ni temi peto lijepo bi bilo da osoba koja se bavi liječenjem bude oženjena kako bi bila manja mogućnost griješenja i kako ne bi padala u iskušenje sa oboljelim ženskim osobama koje prilikom liječenja u velikom procentu bivaju u transu i potpunoj ovisnosti ne sjećajući se uopće šta se sve sa njima dešavalo. Zbog toga za vrijeme tretmana i liječenja sa pacijenticom obavezno mora biti prisutan njen skrbnik, njen veli, kako bi se izbjegla mogućnost griješenja. Šesto, dakle od ovih uvjeta koji bi trebali da se nađu pri učaču ruke, treba da se klone griješenja jer griješenje pomaže šeitanu i daje mu pravo da ne sluša, da se ne pokorava, i da ostane kod oboljele osobe. Sedmo, trebali bi da obavljaju vjerske obaveze i ibadete sa kojima se slabi šeitanski uticaj. Osmo, da spominju i slave Allaha Đalešanu na način kako je to propisano sunnetom u različitim prilikama i situacijama. Dakle, jutrom i večerom, dakle, jutarnji zikrovi, večernji zikrovi, uz onaj, jel, ibadet, obavezni i tako dalje. Također deveto da imaju ispravan i čist nijet kod liječenja i konačno da se imuniziraju, ja se tako izražavam, dakle da se imuniziraju ili, ili e, pri sebi postave vid zaštite posebnim vidovima sunnetskih zikrova ukoliko se neko više približi Allahu Đalešanu ibadatom, zikrom, pokornošću i slično utoliko se više udalji od šeitana i mogućnosti da oni na njega djeluju dakle to bi bili uvjeti od prilike šartovi učača ruke odnosno ono profesore nakon toga mislim da bi bilo bitno da kažemo i samu definiciju ruke i njena, njenu šarijatsku utemljenost da spomenemo odnosno da navedemo uvjete ili šartove šarijatske ispravne ruke U šarijetu se spomenute bolesti, koji spomenuti o kojima sam govorio u knjizi i tako dalje, te bolesti liječe se metodom učenja ruke. To je u stvari učenje zbirke ajeta ili određenih ajeta, rečenica, odlomaka iz Korana, a Kur'an je jeli lijek kao što nam i sam Kur'an kaže i što smo već više puta navodili jeli mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima a nevjernicima on samo povećava propast u predanju hadisu dakle koje bilježe mnogobrojni hadijski autori, kao što su Ibnu Sunni, Hakim, Bejhekija i Abdullah bin Ahmed bin Hanbel, daje se izbor ajeta koji se uči za ozdravljenje od sara što je osnova ruke koja se uči kod liječenja u Bejbin Kjab pripovjeda bio sam kod vjerovjesnika alehi selam kada je došao neki beduin rekavši Allahov vjerovjesniče imam bolesnog brata sad ga poslanik alehi selam pita od čega je bolestan kaže od ludila poslanik alehi selam mu naredi dovedi ga stavio ga ispred sebe a potom proučio sljedeće ajete dakle u ovom hadis sad navodi u stvari taksativno šta je to u stvari rukja odnosno šta je poslanik ali selam učio prilikom liječenja pa na prvom mjestu kaže se da je učio sljedeće ajete fatihu pa drugo ajete iz suretul bekare treće učio je ajet iz sure Ali Imran, to je 18. ajet. Četvrto, učio je ajet iz sure El Ara, to je 54. ajet. Peto, 116. ajet iz sure El Mu'minun, pa onda šesto, učio je treći ajet iz sure El Džin. Sedmo, učio je prvih deset ajeta iz sure Esaf. Pa osmo, učio je od 21. do 24. ajeta iz sure El Hašr i nakon toga učio je suru Ihlas i El Muavvizetein dakle to je nekakva osnova ruke Muavvizetein je li to su sure Kul Euzbira bil Felek i Kul Euzbira bil Nas mnogobrojni su hadis predanja o dozvoljenosti ruke prvo prenosi se u vjerodostojnim predanjima da je poslanik ali selam prvo učio rukiju dakle on lično učio rukiju i učio sebi rukiju Buharija bilježio da iše radi Allahu anha dakle od žene poslanika ali selam da je on kada bi pošao spavati puhao u svoje ruke uz učenje sure kul huvallahu ahad ili jeli sure ihlas i el muavvizetejn el felak nas zatim bi se sa takvim rukama na koje je jeli, proučio ove tri sure potrao po licu i po čitavom tijelu dok je mogao dohvatiti. Dakle, ovo je dokaz da je poslanik Ali Selam učio, možemo to reći slobodno, preventivno, jel, učio ruk sam se. Dalje, također se prenosi da je poslanik Ali Selam naređivao učenje ruke drugima, Buharija bilježi od Um Seleme, radi Allahu anha da je poslanik alaihi selam vidio u njenoj kući robinju na čijem se licu mogle opaziti simptomi džinskog uroka pa je naredio proučite joj rukiju jer se na njoj vidi da je urečena također prenosi se da je poslanik alaihi selam učio rukiju i drugima Dakle, učio ruke u sebi, naređivao učenje ruke drugima i učio sam ruke drugima. Buharija bilježi, rahimahullah, od Aisha radijallahu anha, da je on imunizirao i štitio, zaštićavao neke bolesnike potiranjem desnice i učenjem dove. U prijevodu, ukloni bolest gospodaru ljudi, izliječi, jer ti si onaj koji daje zdravlje, nema izlječenja osim tvoga, ozdravljenja koje se ne povlati pred bolašću. Također prenosi se da je poslanik Ali Selam učio rukju i drugima. Dakle, učio rukju sebi, naređivao učenje rukje drugima i učio sam rukju drugima. Buharija bilježi, rahimahullah, od Aisha radijallahu anha, da je on imunizirao i štitio, zaštićavao neke bolesnike potiranjem desnice i učenjem dove. U prijevodu, ukloni bolest, gospodaru ljudi izliječi jer ti si onaj koji daješ zdravlje nema izliječenja osim tvoga ozdravljenja koje se ne povlači pred bolašću i prenosi se također da je poslanik Alej Selam odobrio i ratificirao slučajeve učenja ruke od drugih osoba Buharija bilježi predanje od Ebu Saida u kojem se kazuje da je grupa sahaba putovala i našla se na teritoriji nekog arapskog plemena. Najavili su se kao gosti, međutim bili su odbijeni i nisu ugošćeni. U to vrijeme desilo se da je starješinu plemena ujela otrovnica. Pokušali su ga liječiti isprobavajući sve poznate metode liječenja koje su znali, ali nisu spjevali neko se u toj nevolji sjetio i gosti prema kojima su ružno postupili pa su im se zaputili sa molbom da oni pomognu liječenjem ako neko od njih poznaje tu vještinu jedan asad se javi da uči rukju međutim spomenuo je njihov odnos prema sahabima kao gostima i odbio učiti osim za protunaknadu postignut je dogovor da će za liječenje dobiti stado ovaca Asab je počeo sa pljuvanjem i učenjem ruke u vidu učenja i ponavljanja sure Elhamdulillahi Rabbil Alemin dok otrovani nije skočio kao da je oslobođen okova prohodao je koliko mu srce dopušta kako spominje u hadisu predaj dali su im obećano stado neki od ashaba su zahtijevali da ga međusobno podijeli međutim učaš ruke je dao je prijedlog da to ostavi nakon što obavijeste poslanika alaih selam o svemu ovome i kad su mu došli i spomenuli slučaj on je odobrio njihov postupak rekavši i upitavši ovoga ashaba otkud znaš baš da je Fatiha Rukija pogodili ste a onda to jeli, ratificirao na izvjestan način pogodili ste podijelite dobitak i mene uključite sa dijelom ova vjerodostojna predanja i mnogobrojna druga temelj su konsenzusa o dozvoljenosti ruke koja se može podijeliti na dvije vrste. Prva, rukja koja se uči radi ozdravljenja nakon što neka osoba oboli i rukja koja se jeli, uči preventivno radi zaštite, imunizacije i sprečavanja oboljenja. E, sad, ruke koje su došle predajom od poslanika Ali Selam trebaju se učiti na propisani način, bez dodavanja ili oduzimanja, jer su doktrinarne prirode ako je preneseno da se određena ruke uči recimo na večer onda je nije dozvoljeno primjenjivati poslije podne i slično dakle trebalo bi doslovce e, ispoštovati to međutim ako se iskustveno dokaže korisnost neke ruke koja nije doktrinarno određena niti narušava uvjete pravovaljane ruke bilo bi je dozvoljeno primjenjivati jer se to razumije iz sunneta poslanik ali salam je dozvolio rukiju ne doktrinarnog porijekla koju su ashabi naučili od drugih ako nema neke šerijatske zapreke Muslim bilježi predanje Ebu Zubeira da je nekog čovjeka ujeo i zatrovao škorpion dok su sjedili sa poslanikom a.s. pa je neko rekao Allahu poslaniče da proučim rukiju a poslanik a.s. je rekao ko može da koristi svome bratu dakle nečim neka to učini I muslim bilježi od Afa bin Malika el Ešđaija koji kaže primjenjivali smo ruku u predislamsko doba. Reko smo, Allahu poslaniče, šta misliš o tome? On reče, pokažite mi svoje ruke na uvid. Dozvoljena je rukija u kojoj nema širka, u kojoj nema više boštva, politeizma. Iz ovog predanja se razumije da je dozvoljena svaka rukija u kojoj nema širka, to jest narušavanja proklamovanog islamskog monoteizma. Inače, poslanik A.S. ne bi tražio da mu pokazuju njihove predislamske ruke na uvid, nego bi ih a priori odbacio i tražio da budu samo ruke koje su iz Kur'ana i sunneta, odnosno koje im je on pokazao. Iz predanja koja govore o ruki, Razumije se njena općenita primjena za liječenje bolesti i nije specifična samo za određene bolesti. Dakle, uopćeno, globalno. E sad, što se tiče uvjeta pravovaljane ruke, oslanjujući se na prethodne tradicionalne tekstove koje smo spomenuli, a i drugih ima dosta, mogli bismo izdvojiti ili definirati uvjete pravovaljane ruke. Prvo, ruke mora imati monoteistički sadržaj i definitivno biti bez primjesa širka politeizma ne smije sadržavati nikakvu zakletvu sa bilo kojim Allahovim stvorenjem kao što su sunce, mjesec, zvijezde, džini, meleci i tako dalje. Poslanik Ali Salam je rekao ko se zakune nečim osim Allahom počinio apostaziju. Kufr ne smije također sadržavati dovu ili traženje pomoći od Allahovih stvorenja u stvarima koje može samo Allah Đelešanu i koje samo u njegovim kompetencijama u Koranu se kaže u prijevodu a oni kojima se pored njega klanjate ne posjeduju ništa ako im se molite ne čuju vašu molbu a da i čuju ne bi vam se odazvali na sudnjem danu će poreći da ste ih njemu ravnim smatrali Drugo, rukija ne smije sadržavati sihr i vrađbinu. Sihr je haram, zabranjen i pravno se tretira vidom apostazije, kao što je došlo jeli, u predanjima, u hadisu. Treće, rukija ne smije biti ni od onoga ko ogleda, gata ili proriče, pa makar i ne bio sihirbas. Ahmed i Hakim bilježe predanje u kojem se kaže ko ode onome ko ogleda gata ili proriče pa mu povjeruje time čini kufur apostaziju u ono što je objavljeno Muhammedu a.s. četvrto rukja mora biti razumljivog značenja jer ono što se ne razumije može imati značenje apostazije a to se mora izbjeći Ibn Hajar navodi da se ulema slaže o valjanosti dozvoljene ruke. Prvo, da bude Allahov govor ili spominjanje i zikr njegovih lijepih imena i njegovih atributa. Drugo, da bude na arapskom jeziku ili prijevod širijatski dozvoljenog značenja. Treće, da postoji uvjerenje kako rukija sama po sebi ili onaj koje uči nisu presudni u ozdravljenju, nego je presudno djelovanje Allah Đelešanu. Odnosno, i liječenje je u ingerencijama Allahovim Đalešanu isključio. Peti uvjet, rukija treba biti u vidu forme koja je prenesena od poslanika Alisela i generacije Ashaba, a ne smije biti u zabranjenoj formi, kao kada bi je namjerno učio džunup, recimo, osoba u stanju čistoće, kad bi je učio namjerno, recimo, u groblju, u hamamu, kupatilu, ili na način da se pišu slova i znakovi ruke pogledajući u zvijezde i slično ili da se napišu te riječi ruke sa nečisti i tako dalje i tako dalje šesto ili šesti ujet ne smije biti izgovorom psovki i proklinjanja sedmo učač ruke ili bolesnik ne smiju biti u uvjerenju da ruke sama po sebi liječi ili spašava od nesrće razne dove i zaštite koje se uče vid su oružja ili sredstva koje ne djeluje samo svojom oštrinom nego snagom i vještinom onoga ko njime rukuje to jest i učač mora imati određene osobine i ispunjavati određene uvjete za ruku ruke mora biti dozvoljena džaiz ili makar pohvaljena mendu dakle gore smo govorili ne smije biti zabranjena odnosno od izgovora koji su zabranjeni, jel? Učač mora biti na stepenu odgovornost sa ispravnim nijetom i ispunjenim uvjetima primljene dove da bi Allah Želešanu htio u sve to ozdravljenje i predestini, predestinirao ga. Nakon proučene ruke, džin koji je uzročnik bolesti tjera se i udaljava iz tijela bolesnika Ako se džin samo učenjem prisili na izgleda, to je jeli najbolji način. Međutim, ako se to ne uspije, onda se džin nastoji prisiliti da progovori i na temelju rasprave, dijaloga, pa čak i udaranja i drugih različitih metoda prisiljava uz Allahovu pomoć, ovo treba uvijek naglašavati, uz Allahovu pomoć Dobro, profesor, vi ste spomenuli samo e, situaciju ashaba i onog čovjeka koji je bio bolestan, pa učenje fatihe i tako dalje. Želimo na konkretno pitanje i konkretan odgovor. Da li je dozvoljeno naplaćivanje za liječenje Kur'anom i je li to dozvoljeno upražnjavati kao profesionalno zanimanje? Pa pazite, u čitavom islamskom svijetu, dakle i na istoku i na zapadu, postoji velik broj onih koji se bave liječenjem Kur'ana kao zanimanjem naplaćujući to i zarađujući na takav način za život. Pošto se tu radi o korištenju, možemo slobodno reći, doktrinarnih vrijednosti u čisto materijalne svrhe, da ćemo jednu širijasku pravnu eksplikaciju ovoga pitanja sa stavom o dozvoljenosti ili nedozvoljenosti takvog postupka. Naravno, ovdje neće biti govora niti ima potrebe da govorimo o nešerijatskim vidovima liječenja jer e, nešerijatski vid liječenja je nešerijatski i ne možemo ga nikako ni u koji način ni na koji način jeli dozvoliti u vjerodostojnim predanjima spominje se dozvola učenja pravovaljane ruke i uzimanje nagrade za njeno učenje kao što nam je došlo u predanjima koja smo jeli naveli malo prije Buharija bilježi predanje Rahimahullah u kojem poslanik Ali Selam nakon što su ga pitali o nagradi za rukiju kaže najvaljanije što možete uzeti kao nagradu, dakle najlegalnije jeste za Allahu knjigu, dakle za učenje ruke. U jednom predanju čak traži da i njega uključe u podjelu stada ovaca, dakle onaj slučaj koji smo također naveli, dakle u stada ovaca koje je dobiveno od učenja ruke. Prema tome, učenje pravovaljane ruke i nagrađivanje za nju širijatski je dozvoljeno. E, predmet rasprave sad svodi se samo na praksu i način na koji se neko posveti učenju ruke. Pa recimo postane poznat svakodnevno na određene termine prima masu bolesnika i to prihvati plaćenim životnim zanimanjem. E, u ovom slučaju ovom slučaju onda postoje određene šerijatske anomalije, doktrinarne i personalne prirode koje prate ovo zanimanje. Pa da je ovako navedemo u ovoj praksi, dakle ovakvoj praksi, koju spomenu, nastupe šerijatske anomalije koje mogu odvesti u neželjene posljedice doktrinarne prirode i proizvesti štetu kod učača i onoga, i onoga kome se uči što bi naravno jel, trebalo izbjeći prvo masa ljudi koja se stalno nalazi kod određenog učača ruke dakle tog ljekara može proizvesti pogrešno uvjerenje dakle kod običnog, neobrazovanog i sujetnog svijeta koji počne vjerovati da ta osoba kojoj dolaze ima neko povlašteno nadnaravno svojstvo i mogućnost liječenja zanemarujući važnost Allahovog govora dova i zikra koji se uče ili u krajnjoj konsekvenci zaboravljajući da je to u Allahovim kompetencijama dakle to liječenje a ne u kompetencijama te osobe oni smu snagu posvete dolasku do te ličnosti koja uči kako bi kod nje ugovorili termin i tako dalje zanemarujući ono što je bitnije i važnije Kur'an kaže venu nezilu min al Kur'an ma huve šifaun wa rahmetu lil mu'minin mi objavljujemo u Kur'an ono što je lijek i milost vjernicima dakle tu nije rečeno da je čovjek taj koji liječi nego da Kur'an liječi odnosno da je Kur'an lijek ili u drugom ajetu kul huve lil lezina amenu hudan ve šifa reci on je vjernicima upustvo i lijek na ovaj način dakle ovakvim uvjerenjem umanji se važnost kuranskog djelovanja što je šteta u doktrinarnom pristupu vjeri koju bi naravno je trebalo izbjeći da. drugo vraćanjem u historiju i biografiju poslanika Alisela pa onda njegovih ashaba i prvih generacija pouzdane u Leme i ne znam Selefu Saliha i tako dalje nemamo primjere da je neko od njih ostavljao svaki drugi posao i posvećivao se profesionalno samo liječenju rukom zarađujući za život samo na takav način dakle to nemamo u historiji u biografiji spomenutih treći ni halife kao vladari muslimana kroz historiju nisu određivali posebne učače ruke da liječe ljude kao što su određivali recimo sudije kadije, jel, muftije i druge važne organe islamske države. Iako je u svakoj generaciji bilo oni koji su bili bolesni sa simptomima šetansko činskog djelovanja sihra i uroka. Bolesnici su odučavali rukiju ili sami sebi ili odlazili nekom od alima koji im je to činio i na tome sve završavalo. Dakle, nije bilo profesionalnih profesionalaca koji se bave isključivo tim. Dakle, nisu određivani posebni ljekari, posebni učači ruke kao posebna kategorija zanimanja i zarade za život. Četvrto, dakle, kad govorimo o ovim anomalijama koje prate takvo jedno zanimanje, kada šeitan Sotona vidi da se masa okuplja oko određene osobe, pod navodnim znacima pomogne mu oglašavanjem kako ga se šeitani boje i kako izlaze iz bolesnika u strahu od njega da bi svijet počeo smatrati kako on posjeduje neke posebne nadnaravne tajanstvene osobine a sve s ciljem da bi se opet skrnavilo vjerovanje u vrijednost i nadnaravnost Allahovog govora šeitanske spretke su duboke i dosta inteligentne mogu ih prepoznati samo ljudi koji dobro poznaju šarijeta El Alejan navodi da Ibni Tejmije kaže poznajem ljude kojima se obraćaju biljke sa spominjanjem koristi koje posjeduju u stvari to se javljaju šeitani koji su ušli u njih poznajem i neke kojima se javlja drveće i kamenje govoreći neka vam je prijatno Allah i odličnici međutim kada prouče ajetil kursi glasova nestani poznajem ljude koji odu da love ptice a one im se javljaju govorom uzmi me i odnesi da se najede kakav si rama to je sve govor šeitena koji uđe u njih kao što uđe u čovjeka peto i sam učač je na jednom doktrinarnom iskušenju naime kada vidi masu koja mu se obraća i koja se izliječi izlaskom džina nakon njegove ruke počinje da razmišlja da je on uzrok svemu tome i da je Allahovo da branik razmišlja logikom kompleksa više vrijednosti eto, svi muslimani uče Kur'an međutim samo se jeli, njemu obraćaju za liječenje i onda mu imponuje da vidi tu veliku masu koja mu se obraća na takav način i učač ruke polahko može skrenuti, ne mora, ali može skrenuti u doktrinarni časokak šestog Učač ruke nakon proučene ruke, ako se džin ne iziritira i ne progovori, ne zna kod svakog pojedinačnog slučaja na čemu je. Pa ponekad dadne pogrešnu diagnozu, recimo da je dotični zdrav, da pri njemu nema džina ili uroka i neki drugi bolesti, jer u podsvijesti gaji ubjeđenje da se džin mora javiti nakon ruke, što ne mora biti tačno niti se svaki džin mora javiti, niti se svaki od njih boji učenja. Time se zavede bolesnik koji ostavi učenje određenih dova i zaštita. Sedmo, neki ashabi su bili poznati kao dobri, jel? Kojima se uslišava dova kod Boga, kao što je bio sad bi ne bi vrkas. Jedan od desetorice kojima je poslanik Ali Islam za njihova života obećao džennet ili oni kojima je poslanik alaihissalam dovom priskrbio to svojstvo. Od generacije tabina po tome je bio poznat u Vejsel Karni. Ipak se u njihovim biografijama ne spominje da su i muslimani dolazili kući u vidu mase koja čeka na termini tretman kako bi im svojim dovama pomogli. Dakle, možemo konstatovati da prihvatanje učenja rukije kao vid životnog zanimanja nije bilo poznato u vrijeme shaba i prvih generacija pouzdanih učenjaka. Također, to može dovesti do neželjenih doktrinarnih anomalija kod učača i onoga kome se uči, iako je u osnovi jeli, dozvoljeno nagrađivanje, uzimanje nagrade za učenje ruke, ako nije u vidu profesionalnog životnog zanimanja. Prema tome, preporuka je da je tu djelatnost kao zanimanje bolje izbjeći. Šeitansko djelovanje na čovjeku insana može da se manifestuje i u vidu šeitanske vesvesti. Tačno, tačno. Kao vanjskog djelovanja, ali kao vid unutrašnje bolesti i opsjednutosti u vidu bolesti sara, sihra ili uroka. Da. Možete li vi nam napraviti distinkciju između ova dva djelovanja vanjskog i unutrašnjeg? Pa prvi vid djelovanja to je šetanska vesvesa ili šetansko došaptavanje, e, navođenje, sugestija. Praktično se manifestuje manje više kod svakog čovjeka. Odnosno to je vanjsko djelovanje kojega niko nije pošteđen. U namazu ili u bilo kojoj drugoj situaciji. To će se manifestovati kod svakog onoliko koliko dozvoli da mu šeitan priđe i zavede ga.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 meni možete pomoći. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali njemu ravnim, jeli Allahu ravnim, nevjernike sigurno čeka bolna patnja. Dakle, to je to ove svesi. Međutim, džinsko unutrašnje djelovanje na ljude javlja se u vidu različitih bolesti sa poznatim simptomima one se mogu podijeliti na dvije grupe bolesti u zavisnosti od toga da li su izazvane takozvanim mesom to je u našem narodu ograma ili ograjsavanje spontanim džinskim djelovanjem ili sihrom vračbina magija koji ispravlja sihirbaz, vračar najraširenija džinska djelovanja su izražena takozvanom sarovom tom ogramom ili ograisavanjem koja se javlja u vidu i sa simptomima ludila, bjesnila, epilepsije, padavice i tako dalje, te i sabetul ajn, pogođenost okom ili urok. Dok se djelovanje sihirbaza vračara manifestuje kroz mnogobrojne vrste sihira. Što se tiče bolesti sara i opsjednutosti šeitanom, to se dešava u sedam posebnih situacija, dakle džinski mesta i dodir može da se desi u slučaju prvo ljudskog iritiranja džina nekim nesmotrenim postupkom koji ga pogodi jer je džin nevidljiv recimo desi se polijega vrelom vodom kod prospanja padne na njega i slično i dođe do toga da mu se svete drugo zaljubljenost džina ili džinkinje u ljudsko stvorenje i tu može da nastupi vid bolesti treće zbog nepravde i zuluma zlog džina koji se dešava čak i bez ikakvog razloga, bez razloga, a nastupi u jednom od četiri stanja kod ljudi. Ta četiri stanja su prvo, ako je insan u velikoj srđbi, u golemom strahu, u velikom uživanju ili u teškoj depresiji. Dakle, ta četiri stanja pogoduju za direktno djelovanje šeitanskog džinskog svijeta na insana ulazak i spajanje sa čovjekom može se desiti zbog prirode i naravi džina koji su nematerijalni odnosno kako se u Kur'anu kaže stvoreni od plamena vate možemo li sada nešto reći konkretno o simptomima džinskog djelovanja pa možemo i ovako taksativno pobrajati jer simptome boljele osobe mogu se podijeliti na one koji se manifestuju na javi ili u snu pa simptomi u snu dakle kod te oboljele osobe može biti nesanica često obuđenje, noćne more, mjesečarenje i sl. Drugo, zastrašujući snovi i progonjenja od kojih se ne može pobjeći pa onda treće sanjavanje životinja, zmija, mačaka, pasa, lavova, miševa i tako dalje i tako dalje. Neprirodno škripanje zubima, nekontrolisano smijanje, plač, vrištanje ili jaukanje, sanjavanje sebe u groblju ili na nekom pustom mjestu, sanjavanje ljudi neprirodnih dimenzija, izduženih, skraćenih, crnih i slično, sanjavanje nekakvih prepasti, javeti i tako dalje a simptomi koji se mogu osjećati na javi su unutrašnji poriv averzije i odvraćanja od bilo kog vida i badeta posebno namaza i zikra pa onda može da se osjeća konstantna glavobolja koja nema medicinski uzrok pa odsutnost duha fizička lijenost i tromost koja podsjeća na robotsku neusklađenost pokreta nekakva kočenja i nervne krize bolovi u nekim dijelovima tijela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 Dakle, abdesto, učenjem i slušanjem Kur'ana, zikra i dova, stiče se jedan vid imuniteta protiv toga za nas nevidljivog gajb svijeta koji nas vidi i sa nama paralelno živi ali pazite nije to paralelni svijet nego samo paralelno sa nama živi šeitan, naime, kako je došlo u vjerodostojnim predanjima, može kolati po ljudskom tijelu kao što kola i krv, tako nas je obavijestio poslanik, ali i se vam. Oni su sa nama kada jedemo. Ako proučimo besmelu ili bismilu, oni ne mogu sa nama jesti. Oni su sa nama u našim stanovima. Ako zatražimo utočište kod Allaha Đalešanu, protiv njih, i ako proučimo ajatel kursi, oni ne mogu ostati sa nama. Oni su sa nama kada se sastajemo sa našim bračnim partnerima u posteljama. Ako proučimo dovu, Allahumme, džennibni šeitane, wa džennibi šeitane ma razaktana, time odstranjujemo taj svijet od nas po zakonu koji je postavio Allah Đelešanu. E sad, kad dođe do narušavanja ovog koncepta, koncepta života, ovakvo kuransko, sunnetsko koncepta života, onda sigurno dolazi i do pucanja tog imuniteta i čovjek je izložen direktnom uticaju i opsjednutosti tog svijeta. Tu sliči ovako praktično kablu kroz koji protiče struja. Dok postoji izolacija, struja ne može štetiti. Čim nestane izolacije, postajemo izloženi djelovanju. Tako i u ovom slučaju, kad nestane zaštite, kad nestane zikra, kad nestane abdesta, kad nestane tih dova, učenja Kur'ana, to jest u globalnom smislu kuransko-sunnetskog koncepta života, koji je vid izolacije i paravana između nas i njih, onda može doći do bolesti. Dakle, mi i oni živimo paralelno kao dva svijeta. Oni nam neće štetiti u pravilu ako se držimo vjere, ako se držimo namaza, posebno ako se držimo džemat ili namaza, recimo sabaha, koji vrijedi kao da se čitava noć provede u ibadetu, ili džemat ili jacije koja vrijedi kao da se pola noć provela u ibadetu. Kada insan obavi sedzdu, to posebno pogodi šeitana. Ima predanje, kaže se u njemu, iza kare ebnu adem esedžete, fesedžete, i'tezele šeitanu jebki je kul ja vejle umir ibn Adem bis suđudi fe seđede fe lehul džen va umirtu bis suđud fe asajtu fe lijen nar dakle u prijevodu kaže kada potomak Ademov prouči seđdu odnosno prouči ajac seđde jel? pa onda učini seđdu kaže šeitan se osami plači i govori teško meni potomku Ademovom je naređena sežda pa je učinio seždu i imaće zato džene a i meni je bila naređena sežda pa se nisam pokorio i zbog toga ću imati vatru ili džehennem preventiva je, kad govorimo o tim preventivama, i stalno tražiti utočište, istiazu i pomoć kod Allah Đelešanu učiti isti az, dakle, utjecanje kod Allaha Đalešanu, Auz billah min šeitanir rađim i slične verzije, trebalo bi prije nego što se ulazi u WC, kada se hoće na namaz također, da ne bude tog vesveseta šeitanskog, kada se uči Kur'an isto prije, kad je čovjek u stanju srđbe isto je dobro tu iste azu potegnuti. Pred spavanje, kao i ajetil kursi, kul huvallah, el felek, en nas i tako dalje. Dakle, sve to vid preventive. Onda čuvati jezik od ružnog govora, to je sigurno isto velika preventiva. Čuvati stomak od haram ishrane također, polni organ od haram upotrebe i tako dalje i tako dalje, sve je to vid preventive protiv šetansko-dinskog djelovanja sama rukija koja se uči preventivno radi sprečavanja djelovanja i oboljenja također ima svoje pojedine dokaze u hadisima kao što su predanja Buharija bilježe od Ibn Abbas da je poslanik ali i selam učio rukiju zaštite svojim unučadima Hasanu Huseinu govoreći da ju je njihov praotac Ibrahim ali i selam jeli jedan od najodobranijih poslanika učio Ismailu Ishaku u prijevodu utječem se Allahovim potpunim riječima od svakog šetana i briga i od svakog urokljivog oka. A muslim bilježi da je poslanik Ali Salam rekao kada neko od vas dođe u stan neka prouči utječem sa Allahovim potpunim riječima od zla onoga što je stvoreno neće mu ništa naškoditi sve dok ne napusti to mjesto Ahmedu Musnedu bilježi vjerodostojne predanje u kojem se Osman bin Ebil As žali Allahom poslaniku ali i selam Allahom poslanim će šeitan me sprečava da klanjam i učim a on reče to je šeitan čije ime je Hanzeb čim ga osjetiš prouči stijazu i pljuni tri puta na lijevu stranu Osman pripovjeda učinio sam tako pa ga je Allah Đelešanuhu otklonio od mene dakle to su sve e, preventivne stvari preventivne ruke koje bi čovjek koji hoće da se spase tog djelovanja trebao da uči i primjenje Kup, za kraj šta biste preporučili da se učini kod nas s obzirom na visok procenat oboljeli koji su pogođeni ovom vrstom bolesti zbog situacije i rata i ratnog stradanja u kojima su se dešavale situacije pogodne, kako ste i sami rekli, za direktno djelovanje ovih sila. Svakodnevno e, primamo telefonske pozive od Makedonije do Slovenije, Austrije, Njemačke, Norveške, čak i Amerike i tako dalje, od ljudi koji interesuje ovaj način liječenja zbog fizičke nemogućnosti da se posvetimo svim ovim raznim slučajevima dakle ove vrste oboljenja smatramo da bi institucije islamske zajednice trebale da se pozabave ovom problematiku bilo bi izvodljivo pri medlisima islamske zajednice ili ako ne pri svakom medlisu pri pojedinim medlisima ili eventualno pri muftistima islamske zajednice da se osnuju ekipe učača rukije sastavljenih od poznatih imama, hafiza i tako dalje koji djeluju i rade na terenu koji bi bili alternativa raznim nešerijatskim načinima liječenja vrlo brzo bi se ti imami mogli osposobiti za to ako ne znaju jer po prirodi svoje profesije već posjeduju predispozicije za to pojedinci sami doista ne mogu ispraviti krivu drinu niti nositi teret čitave zajednice iako je ovo rješenje je li kakvo takvo koje predlažem ipak sam pomalo skeptičan zbog sve ukupne situacije u islamskoj zajednici gdje bojim se nemaju sluha za mnogobrojne praktične aktualnosti pa je li ni za ovaj problem jednom prilikom sam htio upriličiti jedno kolektivno liječenje pošto su džamije često pretjesne da prihode sve zainteresovane, htio sam to izvesti javno u jednoj većoj sportskoj sali. Ali eto, nisam bio dobio dozvolu za tako što, a razlog je bio što niko zvanično nije htio da stane iza toga i da bude organizator. Dakle, pa sam na izvjestan način, jeli, e, skeptičan da se nešto posebno može na tom polju učiniti, ali eto, kažem pojedinci doista ne mogu nositi sav taj teret pa bi trebalo na izvjestan način da se i drugi uključe u to